Book 2 85 85 85 Καμτάμ Αδιτακά 1 Ερωτήσεις Παρελθοντικός χρόνος 1 Ερωτήσεις Παρελθοντικός χρόνος 1 คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วโปชวยพีเดโปชวยพีเดคุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วโปชอดูเล็ปซาเตโปชอดูเล็ปซาเตคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วโปชอกราปซาเตโปชอกราปซาเตคุณนอนหลับสบายไหม Πώς κοιμηθήκατε? Πώς κοιμηθήκατε? ράι; Πώς περάσατε τις εξετάσεις? Πώς περάσατε τις εξετάσεις? ράι; Πώς βρήκατε το δρόμο? Πώς βρήκατε το δρόμο? μα. Με ποιον μιλήσατε? Με ποιον μιλήσατε? Κουνάτ νατ καπ Με ποιον έχετε ραντεβού? Με ποιον έχετε ραντεβού? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? คุณไปอยู่ที่ไหนมา ปุยสัสตันปุยสัสตันคุณเคยอยู่ที่ไหนมาปูเมนาเตปูเมนาเต คุณเคยทำงานที่ไหนมาปูดูเลวาเตปูดูเลวาเต คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Τι συστήσατε? Τι συστήσατε? Κουν თან αραι Τι φάγατε? Τι φάγατε? Κουν ποπ αραι Τι μάθατε? Τι μάθατε? Κουν καπρότ μα ρεου Πόσο γρήγορα οδηγούσατε? Πόσο γρήγορα οδηγούσατε? Πόσο διήρκησε η πτήση σας? Πόσο διήρκεσε η πτήση σας? คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่ Πόσο ψηλά πηδήξατε? Πόσο ψηλά πηδήξατε? τί...